Joshua was al baie oud. Die Heere het vir hom gesê, Jy is al baie oud, en daar is nog een baie groot deel van die land wat in besit geneem moet worden. Onder die deel wat oorblij, is daar al die Filisteinse gebieden in die hele gesirgebied. Die gebied van die Sigur af teen Egypte tot bij die Ekrom gebied in die noorde word as Kanaanitiese gebied beskou. Dit is die gebieden van die vijf Filisteinse regeerders, die van Gaza, Astot, Askelon, Gat en Ekron, en dit sluit die gebied van die Awite in, 4 tot 5. Verder is daar die hele Kanaanitiese gebied van Teman af, die gebouwgebied van Meora af wat aan die Sedoneers behoort, tot bij Afak aan die Amoritiese grens en die hele Libanon aan die ooste kant, van Baalgat syd van Hermonberg af tot bij Lebohamad. Ik zal al die bewoners van die bergwereld verdrijven om voor de Israëlieten plek te maken van die Libanon af tot by Misreefot Maaim, al die Sidoniers. Intussen moet jy hierdie gebiede as besitting aan Israël toewys soos ek jou beveel het. Verdeel dus nou die land vir die nege stamme en die halve Manassestam. Saal met die ander helfte van die Manassestam het die stamme Ruben en Gad reeds hulle besitting ontvang wat Mooses aan hulle toegeken het oorkant die Jordaan, aan die oostekant. Mooses, die dienaar van die Heere, het die volgende gebied aan hulle toegeken, van Arwer af op die oever van die Arnon rivier, die stad aan die rivier, die hele mede vlakte tot bij de bon, al die steden van die Amoritische koningse hon wat in gespon geregeer het, tot aan die Ammonitische grens, geleerd met die gebieden Geser in Maoka, die hele Hermonberg in die hele Basan tot bij Salka met insluiting van die hele koninkrijk van Och en Basan wat in Astaroth in Etre geregeer het. Och was een van die laaste refaiete. Mooses het hulle verslaan en verdrijf. Die Israëlieten het echter niet die mensen van Geser en Maoka verdrijf nie, en hulle woon nou nog tussen die Israëlieten. Net aan die stam Levie het Mooses nie eie besitting toegeken nie. Die Leviete is offers aan die Heere die God van Israël en hulle ontvang van wat om toekom, soos hy hulle beloof het. Aan die families in die stam Ruben het Mooses die volgende gebed toegekend, van Aroer af op die oever van die Arnon rivier, van die stad af aan die rivier, die hele hoogvlakte tot bij Medeba, en tot bij Gespon met al sy stede op die hoogvlakte, de Bon, Palmot Paul, Bet Paul Neon, Jaas, Kedemot, Mefaot, Kriotayem, Sibma, Seret Sacher op die berg in die laagte, Bet Peor, Astot Pescha en Bet Jesimot, al die stede op die hoogvlakte die hele koninkrijk van die Amoritische koning Sion wat in gespon geregeer het. Mooses het vir Sion verslaan en ook die Medianitiese leiers Ewi, Rekem, Ser, Gier en Reba, stamhoofde wat aan Sion onderhoorig was en in die land gewoon het. Die waar Ser Beleam sien van Behor is een van die wat dier Israelite doodgemaak is. Die gebied van die stam Ruben het aan die Jordaan gegrensd. Dit was dan die bezitting van die families in die stam Ruben, die steden en hulle buitenposte. Aan die families in die stam gaat het Mooses die volgende gebed toegeken, Ja sir, al die steden in Gilead, die helft van die Ammonitiese gebied tot bij Arwer wat Rechor Rabba nee, van Gespon af tot bij Ramat Mispe in Betoenem, van Maganayem af tot aan die grens van Lood Dabar, en in die loogte Bet Haram, Bet Nimra, Sekot en Safon, die oorblijvende deel van die koninkrijk van koningse hond van Gesbon, die Jordaanstreek tot aan die het meer, die streek oos van die Jordaan. Dit was dan die bezitting van die families van die stamgat, die stede en hulle buitenposte. Aan die families in die halve manna stam het Mooses die volgende gebied toegekend, van Maganaim af die hele Basan, die hele koninkrijk van koning Och van Basan, al die tentdorpe van Jaren Basan, 60 altesang die helft van Gilead, en Astaroth en Etre, die koningstede van Ogen Basan. Dit is wat die nakomelinge van Makkers sien van Manasse ontvang het, die families in die een helft van die nakomelinge van Makker. Dit is dan die gebied wat Mooses toegeken het in die Moabsvlakte oorkant die Jordaan, reg oor Jerichu, aan die oostekant. Aan die stam Levi het Mooses nie eie besitting toegeken nie hulle ontvang van wat die Heere die God van Israël zelf toekom, soos hy hulle beloof het.